and the girls are sneered to me. Need you with my darlingness card. Izan, ala ez izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Hauena, eta bai, ezagit, amets bat bete dute. Hau zarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, etorria gure kulturalea emankizun honetara eta gaur gure kultura talaren irekitzeko Euskal Herriko behatzigarren ikusentzunezkoen raliaz mintzatuko gara zabale. Euskaltzalen topaguneak behatzigarrenez kameratu jaizen burupeko lehiaketa berezi bat plantan jarri baitu. Berroita sortzi orduz izen amanduten gazteek film labur bat ekoizteko denbora izanik, ba, guk lehiaketa eta honi buruzko setasun guztiak bilduko ditugu gaur. Maitane, urrutiko etxea izango baitugu, gombidatu. KULTUR ALEA Maitane urrutiko etxea, kameratoia lehiaketako ba, komunikazioa ardu dauna. Kaixo, arratxaldeon. Kaixo, arratxaldeon aurten ere eta aurten behatzi garrenez e, maratoia eta kamera elkar gurutzatuz kameratoia izeneko Euskal Herriko behatzi garren ikusentzunezko rali antolatu duzue eta aurten gainera Durangoko azokan Bai, e, lehiakoten helburua gazte euskaldunen sormena bultzatzea eta koizpen artistikoa gizarteratzea da, eta aurto nobeda de gisa, ba, alde batetik e, e lengo formatura, zierako formatura itzuli izan gara, eta bez alde batetik e, aurto nagertolkei nagusia durangoko azuka izango da bai, irudine agunea zen ere. Mhm. Irudigunean beraz e, gazteak bilduko dira eta orduan, ba, berroita sortzi orduz, beraien lana egin barko dute. Esan duzu, astapenetara jo duzuela, e, gogoraraziko diguzu pitxin bat e, kameratoiaren e, arauak zein diren eta zer den jokoa? Bai, berez, e, eh, lehiak eta hau, e, amazuz hau eta urte bitarteko kaste Euskaldu nahi zuzenduta dago, eta e, hemen bilatzen duguna da, alde batetik, ba, Euskara utzean sortutako ekoizpenak sustatzea eta e, sortzea. Eta era berean, eskentzen digu gaztei, euren lanak bizarteratzeko edo plazaratzeko aukera bat edo gune berri bat eta beraz, eh, beraien sormen lana garatzeko aukera izango dute, berroita sortzi orduko epean, zuek egun berean, emango duze gaia eta gai horren inguruan, iru eta sortzi minutu bitarteko film labur bat egin barko dute, hau da, gido jausatu, grabazio lanak egin eta edizio lanak ere bai. Bai, hori ze da, azken finean, e, e, bitartez bilatzen duguna da, gazteak elkartzea, sormena garatzea eta euren material propioarekin egiten dutena da guk emandako gai eta e, zaugarrien gainean eraikitzen dute goidoi bat garatu egiten dute ideia eta gero e, e, tarte horretan e, eta sortzi ordu horietan egiten dutena da hori sortzea eta guri abenduaren sortzian enperagatzea, e, abenduaren sortzian arratzaldean zaremanak eta egin eta emanaldia bera egin alizateko. Mhm. Behatzigarren edizia izanik historioan ez bilduko zen iruzten urte guzti hauetan ez da. Arrera ona izaten du, lehiak eta honek? Ba, oso arrera ona izaten du. E, gazteek askenean, bilatzen dutena da, euren ideiak eta lanak garatzeko ba, aukera bat. Eta honek ematen diena da, alde batetik e, elkartzea eta ideia trukeaketak ere ematen dira. Azkenean eh, guzti honen bitartez, ba, gazte sortzaileak ere zaretzea bilatzen dugu eta baita lortu era. Eta gehien bat eh, ze izaten dira, gazte horiek ikusentzunezko munduan ba, ikasten ari direnak? Ba, egia zan, profila oso anitza izaten da, alde batetik, bai, bada egia, e, unibertsitate zain lanbidezik eta mundutik e, e, gazte asko urbiltzen direla, ikusentzunezko komunikaziotik, arte derretatik, baina bada egia, e, gazte e, hobi moduan edo saletas moduan dutela ikusentzunezko arloa, eta, bori, ba e, euren aizialdean garatzen dituzta horrelako ekimenak orduan azken finean ez dugu profesionala den gazte maten gana jo nahi bakarrik. Bilatzen duguna da e, mundu hau guztuko duen edo sormena garatu nahi duen gazte hori, ba, luzatu nahi diogu gombidapena. Eta Euskal Herri osora begira zaudete, Hori da, e, hau lizateke Euskal Herri osoko gazte zen duta. E, edo zein gaztek e, esaugarriak webunen bilduta duen esaugarriak biltzen baldin baditu, aukera dauka parte hartzeko. Izan ere, ba, hortan ere gainera webuna berritu egin dugu, ubebikutza, ubebikutza kameratoia.com, eta bertan e, ezaugarriak eta baldintzak agertzeaz gain, e, izen emate fitza ere bertan topatu dezakezue, eta bertatik zuzenean modu errazpaten izen eman daiteke, azarroaren hogeita birarte. arte. Mm, azarroaren hogeita bira izango baita EPA. Eta durangoko azokan egoteak e, ba, e, erakarpen handiago bat ematen du agian e, jende gehiago hurbiltzen baita, e, aitzaki bikoitza baita, ez? Bai, horre, horri ikusten genuena da, azkenean asoka bihurtu dela ba, plaza garrantzitsu bat Euskaldunen zat, eta ikusten genuen alde batetik, bori, ba, e, aukera ematen zuela ba, e, lokalizazio garatzeko, azoka beraren giroa murgiltzeko, eta bori, ba, e, ekimeni honi ba, multatxo bat emateko asken finean, giro hori ere gaztek sortzen duten arren, ba, azokak berak ere giro hori indartuko du, eta asken finean erakargarriago zuertatu daiteke ba, ara gerturatzen diren gaztean zaten. Eh, esan duzu ba, gazte horiek beraien materialarekin hurbildu, e, beraiek kamera bat eraman bar dute, beraiek beraien e, tresneria eraman bar dute, e, edizio bai, lanetan nola pasatzen da. Bai, normalen gazteek ekartzen dutena izaten da kamera bat eta ba ordenagailu bat edizio lanak egin al izateko. E, gero badago jendea bari mikro ekartzen duena, ekartzen dituen mobile bidea asken finean eh estabaloratzen horren beste eh irudiaren kalitatea baizik eta e, prozesu osoa da kontuan hartzen dena. Hau da, zelan garatu den gidoia, eh, nola dagoen hori islatuta, zelango lana egin den, azken finean, ez da horren beste H den grabatuta dagoen edo ez, baizik eta e, eh, gaztoiek ze prozesu eraman duten lehiak eta osoan zehar. Mhm. Dena Horregatik, bai. Bai, Ez, ez, eta sun guzti horiek ere aurkituko dituzte webunean, ez da? Bai, bai, e, zaugarri guztiak e, bertan bilduta daude eta formatuak ere zehaztuta daude bertan, hau da, ze formatutan grabatu behar den, eta hori guztia. Uh -huh. Eta dozen izan ez gero, bertan ere kontaktu horri bat daukagu, eta baita elbideare, eta bertatik e, gurekin narramena jarri aldira, eta guk e, e, zelantza guztiak bideratzen ditugu. Eta kuriosi da, e, urte guzti hauetan, basen afarroatik, e, edo lapurditik e, izan dira animatu direnak? Ba, egia zan, e, hori da guk daukagun ba, hori erronka e, txiki bat eta benetan haintza duguna, eta da, iparraletik ez dira horremeste talde gerduratzen. Eta ba, ikusten dugu bertan talentu handia dagoela, baina askotan ez dugula asmatzen, ba, bere ingana helzen, eta baineko genuke, bari, konbiapena lusatu, eta benetan e, egun asteburu pasa ederra izango dela eta primeran pasatzeaz gain ba hori sari potenteak eh, irabasteko aukera ere badutela. Izan ere hiru sari daude, lehenengoa 1200 eurotakoa, bigarrena 900 eurotakoa eta hirugarrena 600 eurotakoa. Bertaratuko diren epaiak ba hori arloko profesionalak dira eta mm, lanak baloratu bezain pronto ba hori eh emanali baten bitartez basari banaketa bat gauzatuko dugu durango bertan. Eta esan duzuna, eh? gehien bat eh, lan anola eramana izan den eta sormen lan hori duzu eh, baloratzen ez eta ba, irudiaren kalitatea eta, eta barza? Bai, esken finean, bai... eh, e, produktua bera baloratzen da, baina bai ikusi bardana da, ea benetan, ea benduaren zeian eman ditugun esaugarriak eta gaiak e, benetan ondo islatu diren, e, azken finean, guk emandako gaiak eta esaugarriak dira, e, lanean, lanean zara agertu behar direnak. Eta gian batzuek ez dituzte aintzat izaten, eta beste batzuek bai, batzuek e, gidoiari, ba, kidoiari humoretoke bat ematen diote, beste batzuk ematen diote ba, e, zaki, misterioa, bez, produktua bera da intzat izaten dena. Badakigulako igualako konsiente garelako e, ba, talde batek izan alduen kamara eta beste batek izan alduena e, desberreina dela. Badaudelako batzuk ba, mater e, gisa e, hartzen dutenak, beste batzuk hobi gisa, orduan hori ere aintzat izaten da. Mhm. Ba guzti honekin geratzen gara, gogoraraziz EPA EPEA azararen ogoita biadela izen amateko eta webgunera e, jo bar dutela hortarako izenaren amaiteko uwebikoitzerualdiz.kameratoia.com Ba maiten ez da hitzera egei nahi duzun? Bagia esan ez, e, uste dut, e, eta guegunan bilutakoarekin e, nahikoa dutela, baina bai nahiko genukena da hori. E, benetan zui gomida penalusatzea eta animatzea parte hartzera, esperientzia zoragarri bada, bat azte zina, eta uste dugu benetan ez dela horren beste lehiak eta bat izatea, bezik eta rali honek berezarma berezia daukala. Mm -hmm. Esperientzia polita da, Hori da. Dastatu beharrekoa. Ba, azken mezunekin geratzen gara esker mila. Oso ondo esker, gero arte. Badeialdi honekin geratu eta ondoko itzordu bati begira jarriko gara orain. Eh? Gogoan hartu nahiko genukelako bihar saran lurberri gelan elirale konpainaren kadira izenburupeko emanaldia izango dugula. Atxaldeko iruetan ikusi izango dugun lanari buruz mintzatu izan gara eh, baina Pantxikate koreografoa eta lirale konpainiako lagunaren adierazpenak gogora ekarri nahiko genituzke. Biharko egunera begira, jakin dezazuen kadira izen lana nundik datorren. Pantxikate Kultur alea. 2005 bostean, uh, eh, Doni Banelo Itzungo mediatekara edo bibliotekara joan nintzen gara jortan bibliotekak zbait ziren bada sortzirte ama bi urtua nintzen eta nahi nuen eh, nire alabatsoari eta nire ilo batsoari keinu txiki bat egin eh, pentsatzen den ba, norka salduko die dantza ez baikira gu ez zeiatoma hor zen nire eta Eta kadira ordina, lasez bleu azaldu zen bibliotekan eta hor ikusi nituen uh, eh, gara jortako bidantzari. Uh, Cyril Jeroms, gizon altu bat, eta ondoan horreli genu bere, bere neska laguna. Eta pentsatuen, to! Hor dira nire dantzaria, goazen ikustera liburu hori. Eta biziki gustatu zitzaidan liburua eta gara jortako medioekin egin zen kadira. Kadira simple bat, azkenean hiru zirenak nire autoaren eh, kofrean sartzen zirenak, jaunzi simple bat, eta bueno, ba, oso pieza uh, mununua atera eh, pixka bat flor bleu genuke, eh, agian gauza batzuk ez sumiturik ere nire aldetik, eta, eta gara jortan ere ba, interpreteek ziren unean, atera zen pieza hori, eman duguna bimila eta maha arte, azkena, eh, azken sesioa eman dugu limo jaldean hor bimila eta mahean, beraz, bost urtez bizi izan da. Eta bost urte horietan, eh, ziren zazpi minutu, nun gu dantzari gisa, abstrak zuzurantz joan ginen, eta zinez mementu poiet bat sortu genuen, baina titi-titi kadiretan, beraien aulkietan, aurrak mugitzen. Eta A, ah, zinez lan bat da uh, gazte publikoaren zat lan egitea, naiz eta sartu nintzen benetan uh, errespetu handiarekin eh, publiko horrekiko, baina esan badut ikasteko, badugu ikasteko, eta orduan ba, horrekin uh, ideki ziren beste piezak, bait lodik kroko, e, ordiozelu berasategiren lanari esker beste esparu batzuk ideki ziren, Gero 8 pieza jose saldu zen eh, garai hortan eta orduan ba, beste kolore bat tera joan ginen ere. En fin, haintzineko piezak eh, ninika arte, ninikan berriz uh, pieza koreografiko bat sortu zen. Uh, joratu dugu publiko hori eta kadira hor zegoen eta zazpi minutu horiek. Eta zazpi minutu horien gatik, nunbait, edo hoi esker erango dugu, nunbait beti ikasi behar da, bai honetik, bai txarretik eta eh, txaiatu, ba beti hobetzen ez. Eta kadira hau berriz eh, lantzatu da, eta kadira honek, eh, ba, behira, bat du sekulako linoa, nire autoan ez dena gehiago sartzen, maialen maritxelarek marrazkitu dituen sorpresa batzuk ez ditu danak azalduko ez dira nire autoan sartzen, Hots, ba, eliralek beste garai batetara jo du eta eskerak elirale ez da gehiago bakarrik elirale nire izenetik abiatuta, baizik eta talde ekipo bat eta aukera polita zen, ba, kadira honi berriz, berriz kadira basa mortuan kokatzea. Eh, pentsatzen dut ere uh, ikas argitaletxeari zen eta gara jortan oso polita izan zen ika, ikas argitaletxeak bimia eta bostean guk atera genuelarik kadira sh, ba ezakit sartu ziren ideiarekin itzulpena egingo zutela eta beraz zainez eh, dufo uh, ikas hori zanen da igandean kadira ordina geroztik baitago euskaraz Eta hori da, nire ustez, ba, berriz lantzatzeak adira, berriz lantzatzea elirale ere bai, eta sortzi urteren buruan nola ez ginen berdinak, ba, kadira arras ez, berdina da, baina beti basa bortuan, eta kadira aurri esan zaie, ez da, jartzeko egina. Ez, ez, salbo agian bukaeran. Eta agian bukaeran nun, uh, ba, Josek aipatuko du, baina, moa, Eriko plazan gertatzen diren gauzi, agian dena goitik bera ezagir dugun. Eh, aipatuko da, agian. <laughs> <laughs> Edo ez, bineskak dira, ala ere, ez dira mutikoak, bizar dantza emaiten, eta bizar dantza gure errarako, horako kenioak daude. Bai. Baka dira emanaldia eraberriturik ikusi al izango duzu bada, bihar saran lurberri gelan atxaldeko iruetan. Hiru urtetik gorako ibegirako ba, lan badugu hae eta zetasunak nahi badituzue, ego laburdiko irigunera dei dezakezue 0 bost bost behatzi lau zortzi hiru 0 zortzi bost zenbakia markatuz. Badan ba taldea berriz ere aktualitatean dugu eta jakizu hemendi gutxira beraien diska berria dutela plazaratuko azarraren amaikan entzutzen ere. Eta entzuten ari zaten hau beraien aurrerapen kantua duzu. E, begira ezazu izen burupean atondu duten ba, lan berria entzutzen. Bizi eta Atardeari buruzko informazioa nahi baduzue, gogoan hartu danba.info markatzea besterik ez duzuela. Eta honekin, ba, bihar arte esango izo egun zule. Izan ongi, eta bihar arte aio. honetan ez du asmatzen, nire kriseinuko genioa, oporrak hartu dira, beste barik nita zaztu da Behar bada okere desen giltzan Etxia joaten nintza izunean bila itzori been Ibe aldaketak txikiak, jadak tximeletak ez dira uriak, hito zaitu edu dakiztari. that's a smear to me. Need you my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Hauena, eta bai, ezagit, amets bat bete dute. Hau zarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.